15 je minuta iza ponoći. Sova Info. Međunarodno natjecanje za mlade u pisanju radiodrame otvoreno je do 31. siječnja. Natjecanje je pokrenuo BBC World, a uvjeti su da natjecatelji moraju živjeti izvan Ujedinjenog kraljevstva i biti stariji od 18 godina. Sudionici moraju napisati scenarij za radiodramu koja će trajati 53 minute i sadržavati šest glavnih likova te priložiti sinopsis od 400 riječi u kojima opisuju radnju. Potrebno je i prijaviti se preko online obrazca. Tri su glavne nagrade, od kojih su prva i druga emitiranje pobjednikove radiodrame preko BBC-ovog servisa, te su nagrade namijenjene pobjednicima kojima je engleski materinski ili drugi jezik. Treća je nagrada Put u London te rad s novinarima BBC Worlda. Detaljnije na stranicama BBC Worlda. Kameleon, film mladih riječkih filmaša, riječkoj publici prikazan u Art Kinu Kroacija. Gledatelji su imali priliku pogledati dukometražni film, nastao u produkciji mlade riječke ekipe pod okriljem Ion produkcije i financiran od strane Studentskog kulturnog centra u Rijeci. Kameleon je već prikazan u Lovranu i Zagrebu, a reakcije publike bile su pozitivne. A4.0 izdanje izložba je studentskih radova studenata likovnih akademija i povijesti umjetnosti sa sveučilišta iz Splita, Zagreba, Osijeka i Rijeke. Inicijativu je pokrenula Galerija umjetnina iz Splita koja je i organizirala javni poziv. Prema javnom natječaju, ko, kojemu je cilj poticanje suradnje budućih umjetnika i kustosa izabrani su studenti, predstavnici četiri sveučilišta. Duje Matetić i Mirela Plenković iz Splita, Mišel Mesarić i Mija Krneta iz Rijeke, Eva Herceg i Anja Tomiljenović iz Zagreba, Viktorija Križanović i Marija Škegro iz Osijeka. Izložba je otvorena do 30. siječnja, a može se pogledati u radnom vremenu Galerije Kortel. Besplatnu pravnu pomoć organizira SOS Centar Rijeka u suradnji s pravnom klinikom Zagrebačkog pravnog fakulteta. Zainteresirani građani i građanke mogu u srijedu 17. siječnja na adresi Verdijeva 11 u terminu od 10 do 14 sati predstaviti svoj slučaj i zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Zainteresirani se mole da sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti na broju fiksnog telefona 051 211 888 ili mobitela 091 211 2 I za kraj vremenska prognoza. Sutra kiša, najmanja jutarnja temperatura 8, a dnevna 10 stupnjeva. Vijesti pripremila Dragana Stojanović, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.